بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه جسم كده نامان بالمليدك فإذا Muhammet we Jebraýyl aleýhimessalam hiç kim hakyna-da ybadat diýilýäne sarp etmeklik bolanok. Indi hakyky näme uluhiýýäň manysy ähli sünne we jemaatda näme ybadat etmek eken. Ybadat diýilýän zada-da ýeke-tak hakly bir Alla eken. Alladan gaýry näme bar kişidenem şu ybadat diýilýän zady aýyrmaly eken. Indi bu zady bilen bolsak näme Alladan gaýryň ýoluna-da sarp etmeklik bolanok. Emma şu wagtky döwürde diýýär näme, am adamlaryň içinde, köplenjem näme, sopulary göz öňünde tutýar. Olaryň düşünjesinde uluhiýýäň manysy näme? Syr we welaý we näme, welilik diýip tefsirleýär. Ýa näme, şo welilerde näme, şu dünýäň syry bar, Haçan kyýamat gopýar, kim dogýar, kim ölýär, şo zatlary hemmesini bilýärler, içini bilýärler, daşyny bilýärler. Şo diýmek diýdiler diýen açyklap näme diýe eý ýa'teqidunaha fil awliya we yaquluna inna hadal wali fihi sirrin we fihi wilaya näme ygtykad etýärler diýe şu wagtky zamanamyzdaky özüne musulman diýenler sopular muritler pirler Ýa'teqidunaha fil awliýa, ýagny uluhiýet diýilýän zat näme? Biziň äwliýälerimizde bar diýýärler. Düşündiňmi? Ol uluhiýetem ybadat etmek diýip açyklanaklar da näme? Welilik, keramat, syr diýip näme etýärler? Açyklaýarlar. Wa yaquluna inna hazal weli, ine şu biziň ýakynlaşýan, ybadat etýän welimiz şonda näme? Şu ýaradylan, a, köwniň syry bar. Nädip ýaradylypdyr? Gaçan kyýamat gopjokmyş. Ve fihi vilaye ve şonda-da näme velilik bar diýýärler. Şol näme ybadat etýän öwliýa salahynlarda ýaňky zatlar bar bolanlygy üçin hem biz näme etýäs diýýärler, feýetekarrabune ileýhi bizzebhi vennezr. Ol näme öwliýalaryna, pirlerine damak çalmaklyk bilen, ýollaryna aýdylan janlar etmeklik bilen, wedduâ, olardan doga-dilek etmeklik, vel-istigâse, gyssananlaryna olary çagyrmaklyk näme Jaiz, bolýar, dürs diýip näme ygtykad etýärler. Näme üçin? Li'anna fihi sirrun we fihi wilaýa. Ol adamlarda näme welilik bar? We şu näme älem jahanyň syry şol adamlarda jemlenen diýen. Wal ilahu ma'nahul weli allazi fihi sirr. Ilah biziň düşünjämizde näme? Ýeketäk ybadatda hakkyl Allah. Emma sopulaň düşünjesinde näme? Ma'nahul weli allazi fihi sir. Olara näme şu älem-jahanyň syryny saklaýan näme weli diýdiler. Ilah näme? Älem-jahanyň syryny içinde göterýän äwliýa, pir diýdiler diýip. Wa huwa allazi yusammunahu al-faqir waş-şeýh. Wa näme şoň galyk derejä ýeten näme pirlerine näme diýip atlandyrýar? Fakir ýa-da şeýh diýip atlandyrýar. Düşündiňizmi? Ýani sopularyň içinde bir näme? Fakir ýa şeýh diýseler näme? Şu dünýäň syryny içinde saklaýan ybadaty hakkyl näme? Äwliýa, pir diýdikleri şu. As-sufiyya yusammuna al-abida, ýani sopular näme? Ybadat hon welileri bar, şoňa Eş-şeýh diýip atlandyrýarlar. Bir ybadathona adama şeýh diýerler. O şeýh diýdiklerem näme? Ýagny şeýhut-taryka. Ýagny bir tarykat näme? Pir diýmek. Bir näme? Tarykadyň näme? Şeýhi, bir tarykadyň näme? Pir diýmek. Ellezî ýahuzûne anhu dînehum. Ýagny ol adamyň derejesi näme? Tarykat şeýh, tarykat piriň wezipesi näme? Ýagny beýleki adamlar şolardan din almaly ekenler. Kuran, hadisden näme? Alymlaň agzyndan näme şo näme tarykat pirleri näme din diýip berse näme din we näme din näli din näli. Wellezi ya'khudan eş-şeyh et-tarika indi näme tarykat şyhlaryndan din alýanlara kim diýip atlandyrýarlar? Yusammunahu el-murid. Murid biziň dilimizde türkmenlere murid diýýärler. Tarykat başyna şyh diýýär, şeýh diýýärler. Näme olara gol beren Göýä öli ýuwýanynyň ýanynda öliň bolşy ýalak bolmalydy. Ýagny öli ýuwýanlar islän tarapyna ölini aýlandyryp dolandyryp bilýärmi? Aýlandyryp dolandyryp bilýär we islän zadyny edip bilýärler. Edil murit diýilýän zadam näme gol beren piriniň öňünde göýä näme öli ýuwýançylaryň öňünde ýatan öli ýalak bolmaly. Ýagny bu diýdikleri näme? Ýagny sen näme piriňe hiç babatdan gaýtargy bermäne hakyň ýok. Bir edenine ýok ýa däl ýa ýalňyş diýmäne hakyň ýok. Şo näme diýse dogry. Gözüň alny adam öldürýänem bolsa hakgyly saýmaly. Gözüň alny şo piriň zyna etýänem bolsa hakgyly saýmaly. Arak içýänem bolsa akylly saýmaly, namaz okamaýanam bolsa, şunda syr bar, şu köwniň syry bar, şunuň ybadatyň, şerigatyň syry bar. Şu şeýtdi, znaçy şunda bir zat bardyr diýýärler. Delillerem näme? Hydyr atany delil tutýarlar Musa aleyhisselamdan. Hydyr adam öldürdim, iň soňunda dogry bolup çykdy. Onda syry bardy. Düşündiňmi? Hydyr gämini deşdi. Musa alaýhyssalam Alla bilen gürleşip duran pygamber. Musa ony ýalňyşdyrdy, ýöne onda-da Hydyryňky dogry bolup çykdy. Syry bardy, näme üçin deşmeli? Bir çagany öldürdi Hydyr. Musa alaýhyssalam sen nädip bigünä çaga öldürdiň? Iň soňunda öldürmekliginiň syryny aýtdy Hydyr alaýhyssalam. We Syry bolan üçin Hydyr aýtsaň dogry bolup çykdy. Şuna bularam näme? Hydyr ata şoň galak näme? Syrlar bar diýýä. Hydyr atada syry bolan aýaňky zatlaň. Biziň öwlüýä pirleriň şoňa syry bar diýýä. Şunuň. Namaz okanaklar namazyň syryny bilýär. Näme diýdiler? Leýse lehu en ýa'teriza bi şeý. Ýani näme murid diýilýän adam näme bi şeý hiç bir zatdan ýa'teraz. Garşy çykyp bilemok pirime. Düşündiňmi? Şoň üçin bulaň kaýdasy bar. Näme diýýärler? Ta'teriz tenterit diýýärler. Ta'teriz tenterit. I'tiraz etdiň, kowuldyň hasap et diýýärler. Düşündiňmi? I'tiraz etdiň, kowuldyň diýýärler. Şoň üçin Pakistan, Hind taraplarynda näme? Şu derejä ýetdiler, Alladan dileg edelim, biziň halkymyz bu derejä ýetmesin. Hatda birinji gijelerinde teberriklik diýip aýallaryny näme pirlerine bagş etýärler. Düşündiňmi? We pirlerem hakykatda näme eden atmyşdyr, onuň etmekligi teberriklikmiş. Düşündiňmi? Ýani şoň näme elden geçiren gyzlary mübarek ýerinde näme asylly, gatly gowy çagalar dogmaklygyna bir nämemiş, esbapmyş. Ýani ondan soň näme şeýtan zäni çagalar dogardy. Deýýusdan näme deýýus doganlar başga näme dokun. Wallahi inanyň şu derejä ýetenler, şu derejä ýetenler. Hatda näme Iskenderide bir ýerde örýä şerik e, tarikat başy bolup Iskenderide. Soň pygamberlik dawat etýä, dawat etýä. Ine pygamberlik dawa etmezinden öň tarikat başy bolandy. Şonuň näme Kubla Muhammediyye diýip näme, ýani Muhammed posasy diýip bir posasy bolar. Şunuň, ýani bir posaň adyna Muhammed posasy diýip takan. Posa ýani owşamak. Nämeden ybarat? Kim şoňa el berse, heleýini getirip, şoň bilen näme Muhammed posasyny etdirmelimiş. Olam näme? Azyndan bäş mintlap müridiň heleýiniň agzy ýaňky piriniň agzy bilen degişip hoşlaşyp durmalydyr. Azy bäş mint bolmaly, şo Muhammet posasy. Kim näme mürit, heleýin şoň bilen şony etdirmese näme, müritlikden çykýar. Iň soňunda bir murid näme kitapda aýtýarlar. Bir murid näme heleýini getirende heleýi men etmeýän. Ondan näme? Ýaňky pir tarykatbaşy mürüdine näme diýdi? Heleýine talak berdi. Heleýine talak berýär indi bu. Men pirim bilen Muhammet posasyny etmeden. Iň soňunda heleý biçäre näme? Ärine dolanmaklyk üçin yrza bolup gidip näme şo pir bilen Muhammet posasyny etdi. Şeý diýipdi. Iň soňunda näme? Özüne pygamber diýýär, soň me ilk soň mäti diýýär, soň pygamber diýýär. Soňra näme? Basylýar, tutulýar, öldürilýär, ýok edilýär ýaňkana. Düşündiňmi? Şonuň üçin geň galma, babu zatlar. Soň, Näme leýse lehu en ýa'teriza bi şeý'in. Müritler şoň ala. Şoň üçin Teňritana gygyrýarlar. Ahun bir zat diýdi, ynanyň, Kur'andan deliliň barmy, hadisden deliliň barmy diýmäň. Näme üçin şu zatlar diýmäň? Sen onuň Kur'andan delili ýok, hadisden delili ýok. Kur'an, hadis delil soraberdiň köpçülikde. Olaň zänidigi, müşrikdigi, zindikdigi hemme kişä äşgär boljak. Düşündiňmi? Şoň üçin näme ynamyny güýçlendiren bolýar. Pir bir zat diýdimi, boldy. Şowky etmäň diýýär-de. Pir bilen şowky etmäň, ýagny degişmäň diýdigi. Diýdi, ynanyň. Soň Wa tesmiýetul ammeti es-seýid we eşbah hada. Emma amlar näme? Ýagny hakyky tarykada gol berenler, zat edenler näme? Tarykat başlaryna fakir ýa-da şeýh diýip atlandyrýarlar. We bulara gol beren adama mürit diýilýär. Emma näme, entek gol bermän zat, ýöne şeýle gezip ýören am adamlar näme? Diýip atlandyrýar ýaňky adamlary, es-seýit, seýit diýip atlandyrýar. Ýa şoňa meňzeş. Ve hum yusammuna şeyhahum es-seyyid. Ýani olaram näme am adamlar şeýhlaryny es-seýýid diýip atlandyrýarlar. Wa ýusemmunehu eş-şeýh, şeýh diýýänler diýilýän ýerlerem bar. Fela budda an tubaýi'ahu, özem beýgat bermeli sen. Hökmany suraty. Beýat diýdigi näme? Men nebsimi saňa bagyş etdim diýmek. Türkmenler diýer, eti seňki, süňki meňki diýilýär-ä. Şoň alak näme, olaňky-da süňkümem seňki diýmeli, etimem seňki diýmeli, heleýimem seňki, gyzymam seňki, aklym, huşum, hemme zadym seňki, men göýä öli ýuwýanlaň öňünde ýatan öli saý diýýär. Düşündiňmi? Täzeden sen meni direlt diýýär-dä. Men seň öňüňe gelemde näme, haýatym täzelenjek, men öli saýýan, sen meni täzeden direlt diýýär. Sen maňa näme kapyrlyk guýsaň, men şo kapyrlygyň üstünde ösjek diýýär. Näme we hum ise fela budde en tubaýi'a tubaýi'ahu we tusellim lehu emrak diýýär. We doly näme işiňi pişäňi şoňa tabşyrmaly. Erk ygtyýaryňy şo piriňe tabşyrmaly. Düşündiňmi? Özüňden erk ygtyýar diýilýän zadyň aýyrmaly. Şo gidip näme bar siýdigiňe täret al diýse siýdigiňe täret almaly. Bar git danym näme ýüzüňe maňkaňy çyrşap bok çyrşap bazarda dilegçilik et diýse dilelçilik etmeli. Näme üçin maňa bu zatlary etdirýäň diýseň kowulýan. Bolana. Ýöne ol aýtýa men saňa näme üçin bu zatlary etdirýän diýe. Nebsiň döwmeklik üçin etdirýän. Ulum suluň gidirmeklik üçin etdirýän diýe. Şunuň. Şonçy bizde sopallaýardan diýen bolýar goýunyň garnyny kellesine geýipdir. Heleý heleý heleý bir aý ýanaşyp bazarda aýlanypdyr diýýärler diýýär. Näme şo nebsini döwmek üçin edipmiş. Fela ta'tari we näme garşy çykmagam bolanok. Gapşy edenine ýok diýmek bolanok. Ve la tuhalifu fi şey ve hiç bir zadynda näme dawa etmeklik sana bolanok. Näme üçin we illa fe inneke la tekunu muridan ma'ahu. Eýer sen oňa dawa jenjel etseň, garşy çyksaň, Sen oňa murit bolubilmeýäň. Düşündiňmi? Oňa gol beren näme, sopy bolubilmeýäň. Indi näme üçin bular şeýle ygtykat etdiler öz tarykat başlaryna, tarykat şyhlaryna, tarykat sopylaryna näme üçin ygtykat etdiler? Wa zalika, ýani bularyň beýle olarda ygtykat etmeklikleriniň sebäbi näme diýýär? Annahum yazunnuna anna Allaha ja'ala li khawasil halq indahu menzilatan. Olaň näme zehinine şeýle bir zat guýuldy diýä. Olar näme şu gumana etdiler? Diýär. Ennehum yazunnun. Olar näme itikat edip başladylar diýär. Näme Allah näme edendir diýär. Li hawasil halqi, ýani mahlukatlaryň içinde bir saýlama adamlaryny öz ýanynda şeýle bir näme orun berdi diýip pikir etýärler. Ýani Allah'yň ýanynda näme saýlanan mahlukatlary näme mahlukatlarynyň Allah'yň ýanynda näme menzilesi bar, orny bar diýdiler. We Allaň ýanynda şeýle orny bar, näme, adama-da, näme, Alla razy boldy şolardan dileg edilmekligine, şolardan, näme, hajatlar soralmaklygyna. Ýarza en ýelteji el insanu ileýhim. Şo Allaň ýanynda menzilesi bar bolan adamlardanam, näme, Alla edil özüniň ybadat edilişi ýalak, Şu özüniň ýanynda orny derejesi bar gullanydan hem ybadat edilmekligine, adamlar şolara dolanyp, şolardan pena soralmaklygyna näme, yrza boldy diýip ygtykad etýärler. We ýerjunehum we eý Allahdan umytlar edişleri olardan hem umyt etýärler. We ýestegisu bihim Allahdan gyssananlaryna kömek soraýyşlary ýa-da ol öwlüýä, pirlerden näme kömek soraýarlar. Wa yej'aluhum wa näme olary näme diýip tutundyrýarlar wasitatan beýnehum wa beýnel Alla bilen biziň aramyzdaky araçylar diýip pikir etýärler şuny. Ýani bizem diýýäs Allaň ýanynda näme orny, mertebesi beýik gullary bar, pygamberler bar, perişdeler bar, öwliýalar bar, salyhinler bar. Ýöne olar Alla nähilek ýakyn bolsalar hem Alla olara ybadat edilmekligine razy däl. Kim şolara ybadat eden müşrik diýe ömürlik dowzaka salýar. Emma sopylar näme? Ýok, beý diýmediler. Allaň ýanynda orny barmy? Boldy, Alla onda şolara näme? Öz derejesine, öz ýanyna galdyrdymy, znaçt, özi ýalak şolara-da näme? Ybadat edilmegine razy boldy. Biz şoň üçin olara-da ybadat etýäs diýdi. Ýöne olara ybadat edemizde maksadymyz näme? Alla bilen aramyzda durup, bizi Alla ýakynlaşdyrar diýip pikir etýäs. Düşündiňmi? Näme ýakulun innallaha ja'ala minal halqi khawassa Ýejuzul iltijau ileýhim. Näme itikat etýär? Ýani Alla şeýle bir näme has gullary bardyr mahlukatlarynyň ýaradan gullarynyň içinde. Wa näme usgat edendir beýleki gullaryny, ýejuz, jaiz edendir, usgat edendir beýleki gullaryny el iltija, ýüzlenmeklik olara hajatlary bilen. Pylan pir özüň ýetiş, ogul ber, gyz ber diýip, şulara-da näme, şuňňalak zat etmeklige ursgat ber diýip pikir etýärler. We duauhum we olarda näme, doga-dileg etmekle, wal istigasata bihim we olardan gyssanada kömek soramaklyga-da näme, Allah ursgat berdi diýip pikir etýärler. Näme üçin ala annahum şufaa'u indahu we yuqarribuna ileýh. Näme itiqatda olardan doga-dileg etýärler, ala annahum olar kim diýip hasapladylar? Bize şefagat etjek, bizi Alla ýakynlaşdyrjaklar, düşünýäňmi? Alla bilen biziň aramyzdaky araçylar diýýär. Bel ýekuluna, ýagny şär Alla şärikler diýen haklarda näme diýýärler? Şufaa'u indehu. Allaň ýanynda şefagatçylar we yuqarribuna ileýh we bizi Alla ýakynlaşdyrjaklar diýýärler. Li anna Allaha näme üçin bu ygtykady aldylar? Li'anna Allaha ihtarahum li salahihim we takwahum. Sebäbi Allah Tagala olary saýlap aldy diýe, li salahihim olar salyh adam bolandyklary üçin we takwahum olar takwa adamlar bolandyklary üçin. Fasaru şeýdip Allahň olary näme saýlandyklary üçin, ýani bir toparyny näme pygamber edip saýlady, bir toparyny şehitler edip saýlady, bir toparyny salyh adamlar edip saýlady. Allaň olary şeýdip saýlamaklyklaryndan näme many bar diýýärler? Fesaru wusata'a beýnel ibadi we beýnellah. Şeýdibem näme boldular diýýär? Olar Alla bilen beýleki gullarynyň arasynda araçy boldular diýýär. Şeýdibem olar araçylyklary bilen näme etdiler? Olara ybadat eden adamlara şefagat etdiler Allaň ýanynda. Olar doga-dileg edip çagyran adamlary näme Alla ýakynlaşdyrdylar diýen. Ta'alallahu amma ýekulun. Alla beýikdir, näme o kapyrlaň aýtýan sözlerini. Alla hiç birini özüne ybadatda şärik emedener. We hiç birini Alla bilen, özi bilen gullarynyň arasynda araçam edener. Ve yekulune innel muteqarribe ileyhi mislil muteqarribi ilallah diýdiler. We şu öwlüýä, pirler ýakynlaşan, ýakynlaşmaklyk göýä Alla ýakynlaşan ýalak diýdiler. Eý Allahym maňa ýetiş diýi näme? Ýetiş diýse ýetiş diýäň-ä diýen. Eý Dawut pygamber maňa ýetiş diýeniň göýä eý Allah maňa ýetiş diýeniň ýalak. Näme Allaň ýoluna näme bir agyşanyň ýoluna damak çalanyň edil näme Allaň ýoluna damak çalanyň ýalak diýerler. Men ýetekarrabu lişşeýhi ýetekarrabu lillah. Kim näme şeýh tarykatyna, tarykat başysyna näme ýakynlaşsa ybadatlary bilen, göýä şol adam näme Alla ýakynlaşan ýalak diýýär. Allah Tagala bulaň eden zadynyň näme şirkdigini, batyllygyny aýdyp näme diýýär? Weýabuduna min dunillah. Ol müşrikler näme Alladan başgalara ybadat ederler diýýär. Mä la ýadurruhum we la ýenfa'uhum. Olar näme ol adamlara ne zyýan ne peýda hiç zat berenaklar diýýär. Ve yekuluna haula'i şufa'auna indallah. Ve ol müşriklerden näme üçin özüňiz ýalak adamlara ibadet etýäňiz diýip sorasaňam jogap bererler. Ýo, biz olara ybadat edemiz we ybadat diýip edemiz zatdanam olara näme, şefagatçylar diýip ýakynlaşýar diýdiler diýen. Aýny müşrikleriň diýen zady, şu wagtky adamlaryň diýen zady bilen desseň. La'ibeş-şeýtanu bihim ila hazal hat, ýagny şeýtan şu derejä ýetirdi diýýär-de olary oýnap-oýnap. Ýagny bir adama gulluk etmekligi näme, Alla gulluk etmeklik bilen deňäp goýdular. Hatda kähalatda olary Alladanam ýokaryk geçirdiler. Äl-älihe diýerdiler diýip şunuň. Aýni müşrikleň pygamberimiziň döwründe älihe, but, hudaý diýip çokunanlaryna bu wagtky döwrüň müşrikleri näme, araçy, äwliýe, pir diýip çokunýar, ýakynlaşýarlar. Wal wasitatu huwal ilah. Indi bu wagtky müşrikleň araçysy kim? Öňki müşrikleň ilah diýip näme, çokunanlary. Al-müşrikunal awwaluna diýýär. Pygamberimiz haçanda olara Kulu la ilahe illallah, la ilahe illallah diýiň, ýagny bir Alla ybadat ediň, ondan başga iläh diýen zatlaryňyzy taşlaň diýenlerinde, müşrikler näme diýip jogap berdiler, Eje'alel alihete ilahen wahiden inne haza leşeý'un ujab diýdiler. Eý adamlar! Indi bu Muhammet bize, ha aleýhissalatu wessalam, Muhammet bu dag oty bilen näme, bize garşy pereworot etjek bolýar diýdiler diýýär. Biziň tagtymyzy agdarjak bolýar. Inne hada leşeýun ýurat diýdigi, ýagny hakykatda bu bizi näme, bu ilählerimizden aýryp, bir ilählige çagyrmak däl-de, bunuň dag otynyň aňyrsynda Agdar düňder edip ne biziň baş üstümize baş boljak bolýardylar. Şu wagtky diýilýän zatlar hem şol. Wahabiler näme çagyrýar? Tawhide çagyrýar, bir Allah ibad ediň diýýär. Bular näme? Ýok. Bular näme sponsorlygy bar? Bulara pul gelýär. Bular näme agdarjak bolýar, hökümet aljak bolýar. Kursa dalaşgärlik etjek bolýar. Bir kursy ýetmese pul goşulyň, ýene alyp bereliň şolar kursular. Wallahi kursularyna dawa edemizok şolaryň. Özüm iň owadanny ýasap bereli. Nemämiz emma plotnyý musulman göni daş etýäs. Wallahi şu towhid dawatyndan düşünsinler-ow. Prezidendem düşünsin, ministrem, häkimem. Kürsüsi özüne we ýedi pyşdyna nesip etsin, düşündiňmi? Ýöne adamlary bir Alla ybadat etmeklige goýsun. Şu towhid dawatyna näme Ýol açsyn, kürsüsi gerek däl, hökümedem gerek däl, pereworodam gerek däl. Özleri aslynda hakykatdan hem pereworod etýärler biziň üstümize. Ine öňki müşrikleň diýen zady. Inne hada leşeýun ýurat diýdigi näme? Muhammediň hakykatda etýän dawaty näme adamlar? Bizi agdaryp elimizden höküm aljak bolýarlar. Şoň üçin imşu wasbiru ala alihetikum. Aldama, aldanmaň. Şu diniňizde ata-baba nämede tapdyňyz, şu hudaýlaryňyza çokunyň geziberiň diýdiler. Şu wagtky diýilýän zatlaram näme? Ata-baba şu zatlara edilýär. Agyşanam bar, olam bar, bulam bar. Şunda-da bolýas, boluberiň. Bulara näme? Pul gelýär, bular ýurdy agdarjak bolýar diýdiler. Aýni şol bir zat, bir peçat, üýtgänak. Näme üçin? Sebäp diýseň bulaň mollymy bar. Bulaň mollymy kim? Şolara ders beren iblis, bulaňam mollymy şo iblis. Şoň üçin näme mollym bir berende, bir bolanda mollymyň taglymatam bir bolýar. Düşündiňmi? Şoň üçin şo taglymat, şu adam şo taglymat. Biziňem mollymymyz bir, Kuran hadis. Pygamberimiz tawhid diýdi, bizem tawhid diýer. Hökümedem diýmez, dökümedem diýmez. Hiç zadam gerek däl. Hä? Yslam, biz musulman diýip dawa etýänler näme? Olaň Hudaý diýenlerine näme? Araçylar, şefagatçylar diýip atlandyrdylar, düşündiňmi? Ýani hakykady bir ekeni ady üýtgäpdir, dogry dämi? Şonuň üçin usuly fukda näme kaýda bar? Ad üýtgemekligi näme, hakykadynyň üýtgemekligine iterenak, düşündiňmi? Saňa begenç diýeli, saňa guwanç diýeli, sen şo begenç, düşündiňmi? Mysal üçin bizde bir adam bar, kezzap, düşündiňmi? Şoňa dogruçyl diýäý, şo kezzap, düşündiňmi? Şo öwlüýä, pir diýäý, şo kezzap, düşündiňmi? Onuň ad üýtgemekligi näme, hakykadyny üýtgedenok. Şoň üçin doňuz haram, ak goýun diýibi, gara goýun diýibi, arak haram, içdäňi açar suw diýibi, iç, näme diýibi çaý, haram haram bolýar. Ady üýtgänine hakykat üýtgänok. Şoň üçin awalkylar näme? Hudaý diýdiler, iläh diýdiler. Alla bilen arasynda tutan zatlar. Emma bu wagtky musulman sumaklar yslama ysnat Biz Hudaý diýemiz, aga, olara diýen. Bo diýme sen, Hudaý diýme. Şefagatçy diý. Müşrik sen. Şo müşrikleň eden zadyndan seň tapawudyň ýok. Li'annal ibrata bil haqaýyk. Sen ibrat näme? Hakykat ne seredilip çözülýär? Adyna seredip çözülenok. Allahdan gaýra ibadat etdiň dämi? Allah ýakynlaşyň ýal, ölülere, dirilere ýakynlaşdyň dämi? Boldy, şol şirk bolýar. Ondan sen şu amalyňa araçy diý. Ibtalun lil wasaiti diýýär. Indi näme? La ilahe illallah diýmeklik näme iterýär? Indi bir musulman adam la ilahe illallah diýdi. Sen şu la ilahe illallah diýen sözüň näme? Şu ýanky araşy diýe, şefagatçy diýip çokun, bizi Alla ýakynlaşdyrýançylar diýip çokun, iläh diýip çokun, şulaň hemmesini sen näme? terk etmekligiňe iterýär şu lä ilähä illallah diýilýän. Sen lä ilähä illallah diýip şundan peýdalanjak bolsaň näme araçy diýilen zatlaryň hemmesini aýyrmaly, gönümel çykmaly Allah, düşündiňmi? Äý öwlüýäler, pirler näme Allahdan şuny sorap beriň diýmelilä göni Allahdan soramaly. Äý Rahman, äý Rahym bolan Allah maňa ogul berdi, maňa gyz berdi, hassamy gutuldyrdy. Sen lä ilähä illallah sözüň birinji bölegi lä iläh diýýär, Allahdan başga Näme ybadat edilýän zat ýok diýýä. Hudaý diýip çokunyş oňa, Garaçy diýip çokunyş, Şefagatçy diý. Näme hiçisi bolanok diýýä. Iptal etmeli. Wesait diýilýän zatlaryň hemmesini taşlamaly diýýä. La ilahe illallah diýip, Allahdan başga çokunýan, ýakynlaşýan zatlaryňy taşlabilmeseň saňa näme peýdasy ýok. Näme edýä la ilahe illallah tubtilu kullama yu'badu min dunillah. Sawaen summiye wasitatan ew şefi'an ew summiye aliheten diýýär. Indi La ilahe illallah diýdiňmi, şu sözi diýen adam hökmany suratda näme, Alladan başga ybadat edilen zatlaryň hemmesini näme, iptal etmeli, batyla çykarmaly, terk etmeli. Tapawudy ýok, şu Alladan başga ybadat edilen diýlen, ybadat edilen zatlar. Wasyta diýip, araçy diýip atlandyrylan bolsunlar, ýa şefagatçylar diýip atlandyrylan bolsunlar, ýa älihe, hudaý diýip atlandyrylan bolsunlar, tapawudy ýok. Şu Lä ilähe illallah diýdiňmi, sen Alladan başga hemme zatlary näme, taşlamaly. Fe Lâ ilâhe illallah tubtilu kulle mâ yu'bedu min dûnillâ bi eýy ismin summiye diýär. Şu Lâ ilâhe illallah sözü hökmani suratda näme? Alladan başga ybadat edilen zatlary terk etmeklikdigini biljek bolsaň diýip, ene şu iki zadyň üsti bilen doly bilibilýäň diýip düşüniň. Ýani La ilaha illallah manysy La halika illallah, La razika illallah däl. La ilaha illallah manysy diňe näme? Bir Alla ýaradan, bir Alla rysk berýän diýmek, ýa näme? Araçy, şefagatçy diýmek, o zatlarda. La ilahe illallah manysy näme? Ybadatda Allany birläp, ondan başga ybadat edilýän zatlaryň hemmesini näme? Terk etmeklik. Şuň näme hakykat manysyna näme? Hakykatyna ýetjek bolsaň la ilahe illallah manysynyň. Näme şu iki zadyň üsti bilen bilip bilýäň diýýär. Birinjisi näme? En ta'rife. Şu iki zady bilseň diýýär, hakyky la ilahe illallah. Ölümden alyp galdymy? Ýok, ölümden alyp galmady. Sesiň La ilahe illallahyň manysy ýaňky zatlary aýtmak däldi. La ilahe illallahyň manysy näme? Ýaňky zatlary eden Alla ybadat etmekdi. Emma olar ýaňky zatlary Alla etdi diýýärdiler, ýöne ybadatda Hä? Alla etmän başga bir zat etýärdiler. Wa huwa annahu la yahluqu wa la in tawhidur rububiyya nama diýä tawhidur rububiyya şudur diýä. Näme Allahdan başga näme yaradan ýok, Allahdan başga rysg berýän ýok, Allahdan başga direldip öldürip bilýän ýok, Allahdan başga näme Dünýäni dolandyryp bilýän ýok. Umumy buýruk gaýtargyç. Dünýäni dolandyrmak näme? Bir Allaň haky diýmeklik. Şunda näme adam oglunyň arasynda dawa ýok bu meselede. Ýöne Allany şu babatda tanamaklygam seni yslama salanak. Düşündiňmi? Allany şu babatda tanamaklyk näme seni dine salanak. Allah tagala näme şul aýatda aýtýar. Ýunus surasynyň 31-nji aýatynda. Kul men yarzukukum minas semai wal ard. Sora diýýär ol müşriklerden, Gökde-ýerde size yrsy berýän kim? Emmen ýemlikus-sem'a wal-absar? Siziň nämä gözleriňizi, gulaklaryňyzy nämä eýeçilik etýän kim? Ýagny Allah islänine göz berýär, isläniniň garagyny alýar, islänini ker etýär, islänini lal etýär. Size şu zatlary beren kim? We ma yuhrijul hayye minel meyyit Ölüden dirini we yuhrijul meyyite minel hayy Diriden ölüni çykarýan we ma yudebbirul emr Dünýäni dolandyrýan kim diýip sorasaňyz Hemme müşrikler näme diýip jogap bererler? Feseyekulunallah Bir agyzdan Allah diýerler. Onda siz şu zatlara hakykatdan hem Allaň edenligine iman etýän bolsaňyz Allah olary ýazgaryp näme diýer? Fekul efela tettekun Aýdyň onda olara. Onda gorkulmaklyga, ybadat etmeklige bir Alla hakgynda hem aýdyň onda olara, diý, Hakykatdan seniň Halygyň Alla bolsa, Razygyň Alla, seni öldürip direltýän Alla bolsa, onda seniň ybadat etmedigiň hem Alla dämi? diýýär. Ýöne näme, müşrikler şuňa düşünenoklar. Ve hadihi mes'eletun azibetun celiyetul muhimme diye. Şu mes'elana ha Taýýyp, indi näme açyklaýas? Sebäpsi sen şu wagtky musulmanlaňam näme towhidi müşrikleň towhidinden tapawudy ýok, düşündiňmi? Ýa näme üçin ýaňky zady bilmeli? Allany Halyk, Razyk diýip bilmeklik seni dine salana, düşündiňmi? Sen ganyňy, malyňy, gyzyňy, gelniňi näme gorana. Emma bu wagtky müşrikler yslamy özüni öň goýanlar näme pikir etýärdi? La ilaha illallah manysy Alladan başga ýaradan ýok, Alladan başga näme dünýäni dolandyrýan ýok, Alladan başga näme öldürip direldibilýän we ondan başga rysk berýän ýok diýmekdir öýdüpdir etýänler. Ýok. Şo diýmeklik bilen bitýän bolsa Rasulalla näme üçin onda şony diýen adamlary öldürdi? Onda Rasulallaň şol adamlary öldürmekliginde näme many bar? Şolaň şo ylmy näme dine salmady şolary. Allany näme şo derejede bilmeklik ylmy dine salmady. Onda la ilahe illallah näme manysy tawhidur rububiyye däl eken. Allany ýaradan, Allany näme Razzak diýip bilmeklik däl eken tawhidiň manysy. Tawhidiň manysy bundan başga zat eken. Indi näme diýär? Ubbadul kuburul an. Edil şu wagtky gabr parazlaram, gabra çokunýanlaram ýakulun näme diýerler? Ma dama annahu tarafa. Tawhidi la ilaha illallany düşündiriş üçin. Butparazdan gabyrparazdan şu wagt yslam öýenken gabyra çokunýanlaň ýanyna biri musulman boljak bolsa näme etmeli? La ilaha illallah diýmeli. La ilaha illallah näil diýip düşünmeli diýseň, müşriklaň düşünişi ýalyk düşündirýärler. Allah ýaradan diýip bil, Allah razzak diýip bil, ölüm diýirlik Allaň elinde diýip bil, dünýäni dolandyrýan Allah diýip bil, boldy sen musulman ýaly. Ybadat nirde? Ýok, şunuň ybadat ýok. Kime ybadat etmeli? Ony aýdanak bar. Taýyp. Eden ma mana la ilaha illallah. Onda olaň ýanynda, ýa gabyr parazlaň ýanynda la ilaha illallah manysyny näme? Leýsa laha ma'na indahum. Şu wagtky bu gabyr parazlaň ýanynda Düşündiňmi? Ýa gökde, ýerde size yrsy berýän, ölüden dirini, diriden ölüni dolan çykarýan, dünýä dolanýan kim diýseň, hemmesi Alla diýerler diýen. Müşrikleň näme Allany tanaşyndan şu wagtky gabyr-parazlaň näme Allany tanaşynyň tapawudy näme? Ýok. Soň Onsuz bi din hiç zat çözülenok. Müşrikleň hemmesi şaýat berýärdiler. Ynanýardylar şu zada. Ýöne şonda-da näme, olaryň ol ynanjy näme, olary dine salmady. Wa ma'a hada lam yudkhilhum zalika fil islam. Ýöne şonda-da näme, olaryň Allany şoň galak diýip tanamaklyklaram olary yslama salmady. Resulallah olaň garşysyna uruş etdi. Onda Resulallahyň talap eden zady näme eken olardan? Allahdan başga ybadat eden zatlarynyň hemmesini taşlamaklyk eken. Emma şu wagtky müşrikler Bagr parazlar olar näme diýýär? Bir edil şu müşrikleň tanaşýar Allahny tanamaklyk seni yslama salýarlar. Eýýäm olar La ilahe illallah manysyny bilenaklar. We Resulallah kapyrlarla uruş edende näme zat üçin uruş etdi we olardan näme talap etdi? O zatlar näme düýbünden bilenaklar. Şoň üçin biz bilmeli. Soň, "Wa lam yuharrim dima'ahum wa la amwalahum." Olaryň näme Allah ýaradan gazzap diýip bilmeklik olaň näme ganlaryny mallaryny näme yslam gylyjyndan saklap bilmedi. Wa kanu aýdan ýetasaddakun ol müşrikler näme sadaka berýärler Allah üçin sadaka berýärler we ýahujjun haj etýärler we ýa'temirun umra etýärler we ýeta'abbadun we görnüş görnüş ybadatlar etýärler Ve yetrukune eşyâe minel muharramât ve haram diýilýän zatlaryň köpüsini taşlaýardy müşrikler. Havfen minallah, özem Allahdan gorkup taşlaýardylar. Ýöne şonda-da olaň näme, bul eden zatlary yslam gylyjyndan näme janlaryny, mallaryny goramady. Näme üçin diýseň, olaň problemasy Allahnyň Rablygyny bilmeklik däldi-de, näme, ýeke-täk kime ybadat etmeli, şony bilenakdylar. Tawhid-ur-Rububiýýä iman etse musulman bolýar diýdiler diýip düşündirdi. Onda olaryň nazarynda näme Rasulullah musulman bolan adamlary öldüripdir. Şo netije bolýar. Wa kanal müşrikuna fil jahiliýeti yuqirruna bi tawhid-ur-rububiýýä. Jahiliýetden islamdan öňki müşrikleriň bary näme? Tawhid-ur-rububiýýäni näme? Ikrar etýärdiler. Ynanýardylar. طيب ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ديانا يعني نعم Indi muny açyklap näme edýän? Lianna hada huwal matlub. Sebäp diýseň Rasulallahyň näme dawatynda talap edilen zat näme? Tawhidul uluhiýedi. Eý adamlar, baryňyz bir Alla ybadat ediň. Ondan gaýry ybadat etýän zatlaryňyzyň barysyny taşlaň. Şefagatçy diýýän bolsaňyzam, araçy diýýän bolsaňyzam, wesiletçi diýýän bolsaňyzam, but diýýän bolsaňyzam, näme diýýän bolsaňyzam, Näme barsyny taşlaň, bir Alla ybadat ediň, şoňa çagyrýar. Talap edilýän zat şudy. Eý, tawhidul uluhiýýe näme? Huwa ifradullahi bil ibada. Ybadatda Allany birlemeklik. Eden ybadatyňda Alla birini şärik etmesizlik ýa-da Alla ybadat edişiň ýaly başga birine ybadat etmesizlik. Yani tawhidul uluhiýýe şu. Walaýsal matlubu ifradullahi bi tawhidir rububiýeti fakat diýýär. Emma talap edilýän zat diňe Allany Rablygynda birlemek däl. Ýagny Alla ýaradan, Alla Razzak, diňe Ony birlemek däldi däni. Ikisi bile bolmaly. Tawhidir rububiýe bilen tawhidul uluhiýe ikisi bile bolmaly. Ýagny Alla ýeke-täk ýaradan, Alla ýeke-täk Razzak, Alla ýeke-täk öldürip direldibilýän diýişiň ýalyk, Meniň näme Al maňa Alladan başga yrsg berýän ýok diýen. Men ölümim, diriligim Allaň elinde diýen. Şu diýmekligiň näme intereti? Öz-özünden eýýäm biz düşünýäs, onda seniň ýeke-täk ybadat etmekligim, etmek etmeliňem näme? Saňa şu zatlar eden diýmeli bolýar. Hem tawhidul uluhiýýe näme? Wajyp etýär saňa tawhidul rububiyýe wajyp etýär saňa. Towhidül uluhiýýä-de gelmekligiňe. We haçan-da bir adam Towhidül uluhiýýä gelse-de, uluhiýýe, rububiýýäni içine alýar. Men ýeke-täk bir Alla ybadat etýän diýdiňeräm, şu sözüň nämäni alýar? Sen ýeke-täk bir Alla ybadat etýän bolsaň, onda sen ýaradanam O bolmaly, onda saňa yrsy berenem O bolmaly, onda seni näme öldürip direldirenem O bolmaly. Bul bir-birleriniň manysyny içine alýar. Haçanda Tawhidul Rububiyye tapylanda, Uluhiyye-de tapylmaly. Uluhiyye tapylsa, Rububiyye-de tapylmaly. Emma Rububiyye tapylyp, Uluhiyye tapylmasa, ýa Uluhiyye tapylyp, Rububiyye tapylmasa, sende ikisem ýok hasaplanylýar. Alla meniň Rabbym diýibem näme, ýo men O meň Ilähim däl diýseň, onda sen Allany Rabb saýaňak. Şoň üçin we huwe ennehum lem ýeşhedû lillahi bi tawhidil uluhiýeti we tawhidir rububiyye diýer. Olar näme üçin olary näme kapyr eden zat, olaryň ganlaryny, mallaryny halal eden zat nämedi? Olar tawhidil uluhiýänem kabul etmediler, tawhidir rububiyýänem. Ýöne tawhidir rububiyýäni nähili manyda kabul etmediler? Kämil manyda kabul etmediler. Emma bir bölegi bardy tawhidir rububiyýa olarda. Yani meni yaradan Allah, maňa rızk beren Allah diýerdiler. Ýöne Alladan başga näme haýyrlar umyt edilýän? La ýurja diýdi şu. Alladan Alladan başga haýyrlar umyt edilip, Alla ýud'a we Alladan başga-da näme doga dilegler edilmeli zatlar bolmaly däldir diýen. Seniň ýeke-täk haýyrlar umyt etýäniň bir Alla bolmalydyr. We ýeke-täk dogalar, dilegler etýäniň bir Alla bolmalydyr. We gyssanyňda kömek soraýanyň bir Alla bolmalydyr. Ýetazammen içine alýandyr ybadatlaryň bar görnüşlerini. Ýagny, sen bar ybadaty sünnet diýmän, parz diýmän, wäjip diýmän, uly diýmän, kiçi diýmän, näme hemmesini bir Allaň ýoluna etmek, bir Allaň hakyna etmeklikdir diýýär. Fela yusrafu li gaýrillahi azza we jelle minha şeý'un. O ybadat diýilýän zatlaryň gaýtam bolsa bir görnüşini. Alladan gaýryň ýoluna, hakyna, la ýusra, sarp edilýän däldir. Düşündiňizmi? Näme üçin? Ybadat diýilýän zat bir Allaň hakyna edilmeli, ondan gaýryň ýoluna sarp edilmeli däl. Li'annahu huwal mustahikku laha. Sebäbi sen ýeke-täk ybadaty hak kyl, ol Alla. Indi femen sarafa minha şeý'en li gaýrillah. Indi näme ybadatyň eýesi Alla bolup durka, bir ybadaty hak kyl, Alla bolup durka, islendik bir adam gelip, Ybadat diýilýän zatlaryň haýsam bolsa birini sarf etse, şeý'en li gaýrillah, islendik bir zat etsin ybadatyň, näme, Alladan gaýryň ýoluna, fe innehu müşrikun diýýär. Şol adam näme, müşrik bolýar. Welew kana yekulu la ilaha illallah. Şol la ilaha illallah diýýän hem bolsa. Täze näme, şirk Pylankese ýa pylankese ybadat etmeklik däl-de, hakykatda şirk näme? Allaň hakynda bolan ybadaty Allaň ýolundan sarp etmeklik. Eýýäm şuny sarp etdiňmi, eýýäm sen müşrik. Ondan soň şu sarp eden zadyň, näme ybadaty sarp eden zadyň? But bolsun, it bolsun, çöp bolsun, perişde bolsun, näme bolsa bolubersin, O zatlaň ululygyna, pesligine Alla seredenak, düşündiňmi? Meň hakymda bolan zat aýyrdyň meň hakymdan, bollaýam sen müşrik şula çykdyň diýen. Ondan aňyrda kimiň ýoluna sarp edäý? Alla ony kabul eder. Näme üçin? Hemme kişi Allaň guly. Allaň ýanynda bir gulunyň mertebesi galmaklygy näme? Oňa ybadat edilmeklige näme? Razy bolanok Allahdan. Näçe meň ýanymda mertebesi galybersin, Ybadatynda şärik getirdim Alla müşrik şol adam. Madama lem yuhlis lillahi fiha kulliha feleysa bi muslim. Madam şol adam ybadat diýilýän zatlarynyň barsyny şirkden arasala bir Allaň ýoluna etmedimi şol adam musulman. Tä ybadatlaryňy şirkden arasala. Näme? Bir Alla etýänçäň sen näme musulman däl. Wallahu taala a'la we a'lam. Şol şu şirk diýilýän zadyň nämedigini olanlar bilmeli. Biriňkiler näme diýip pikir etýär şirk? Buta ýa-da näme? Islenek bir zada çokunanda dogada dilegler edip çagyranda şo meniň halygym, razygym diýip düşünmeli. Halygym, razygym diýip düşünmän ýöne bir näme? Allaň ýanynda şefagatçylar bizi Oňa ýakynlaşdyrjak adamlar diýseň, ol tagat, sogap diýip düşünýärler. Ýok. Asly müşrikler butlara çokunanda, jynlara, perişdelere çokunanlaryna näme? Şu wagtky müşrikler näme? Olar biziň Halygym, Razygym diýip çokunanokdylar. Olar biziň näme şefagatçylarymyz, olar bizi näme Alla ýakynlaşdyrýançylar diýip çokunýarlar. Şonuň üçin ybadat diýilýän Allaň ýoluna, ýöne Sarp edildimi, boldy sen müşrik bolýaň. Sen kime sarp etseň şoňa sarp et. Allah oňa seredenok. Sebäp diýseň näme? Hemme kişi Allahyň ýanynda gul, iň beýik perişde-de, iň mertebesi beýik näme? Pygamberem Allahyň ýanynda gul, guluňam ybadatdan näme hiç haky, paýy ýok.